Chapter 25 Festas un epibas te eparchia meta tres hemeras anebe es hierosoluma apo casareas. Ene fanisan de auto ho archierius, kai hoi protoi ton judaion, kata tu paulu, kai para calun auton. Ai tumenoi karin, kat autu, hopos meta pimpsetai auton eis Jerusalem in edran poiuntes an auton cata ten hodon. Ha min un festas apicrithae te restai ton paulon in Caesarea he auton de melein in tacae ec poriuestai. Hoi un dunatoi en humin fesen sug catabantes e te estin in to andri tuto categore tosan autu. Diatripsas de in autois hemeras pleus e deca catabas es caesarean te epaurion cathisas epitu bematos eceliusen ton paulon ac thenae. Paragenomenu de autu, peri estesan hoi apo Hierosolumon cata bebecotes judaioi pola cae barea aetiumata ferontes cata tu paulu ha uc iscuon apo dexai. Apo legumenu autu hoti ute eston nomon ton judaion, ute est to hieron, ute est caesara te e marton ha festas de tois judaeos thelon carin kata thestai apokrythes to paulo epen theles es hierosoluma anabas eke perituton crinestai ep emu epen de ha paulos epitu bematos caesaros histos emi hu me de crinestai judaeus uden edicesa hos kai su kalion epignoskes e gar adiko kai axion thanatu pepraka te u parai tumai ta apothanein e de uden esten hon hutoi kategorusen mu udes me dunatai autois karisastai kai sara epikalumai tote ho festos sulla lesas meta tu sum buliu apocrythei caesara epi caesai epi caesara por iuse himeron de dia genomenon tinon agrippus ha basileus kai bernike katin tesan eis caesarean as passamenoi ton feston hoste pleus himeras dia tribun ekai ha festos to basilei anetheta ta cata ton paulon legon, anertis estin cata lelemenos hupa felicos desmios peri hu genomenu mu es hierosoluma ene fanisan hoi acieres cae hoi presbuteroi ton judaion ae tumenoi cat autu dicen. Pros hus apicrithen hoti uc est in ethos Romaios caridzestai tine anthropon es Apolean, prin e ha categorumenos cata prosopon ekoi tus categorus. Topon te apologias laboi peri tu inclematos. Sun il thonton un auton in thade, anna medemian poiesamenos, te hexes kathisas epi tu bematos ekeliusa akthenai tonandra. Peri hu sta thentes hoi kategoroi udemian aetian epiferon hon hupe naun ego. Ze temata de tina peri tes idias desi daimonias econ pros auton cae peri tinos jesu teth nekatos hon ephasken ha paulos zain apo rumenos de ego tein peri tutu zaitesen elegon e buloita, por uestai es jerusalem kake krenestai peri tuton tu de paulu epi kalasamanu te rethenai auton es tu sebastu diagnosen ec te restai auton heos hu pimso auton pros caesara agrippas de pros ton feston efe ebulomen kai autos tu anthropu acusai hode aurion facen acuse autu te un epaurion el thontos tu agrippa kai tes pernices meta poles fantasias kai eselthon ton es ta acro aterion tois kiliarkois kai andrasin tois kat exokain usen tes poleos kai kilu santos tu festu ekthe ha paulos kai fesen ha festos agrippa basiliu kai pantes hoi sum parontes hemin andres theorete tuton peri hu pan to plethos ton judaion in etukon moi in te hierosolumois kai enthade epi bauntes me dein zein auton meketi ego de cata labomenos meden axion thanatu auton peprakenai kai autu de tutu epi kalesamenu ton sebaston e krina pimpein auton Peri hu asphalis te grapsai to kurio uk echo dia pro egagon auton ef humon kai malista episu basiliu agrippa hapos tes anacriseos genomenes sco te grapsai alogon gar moi doce pimponta desmion me cae tas cat autu aetius se manai